Basoa hiru asteren buruan abiatuko da eta sehaskak ez daki oraindik brebeteko eta basoko hainbat ikasgai euskaraz pasatzen alko dituzten ikasleek. Hobekiarran erantzuna etengabe pusatzea ezetz borobila da Peio seaskako sehaskako presidentearen erranetan. Basoa amarrigunen buruan abiatzen da eta momentuko ez dugu erantzunik. Egan digu laster ukanen erantzun bat, egan digu ondoko egunetan ukanen ginoela erantzun bat, ondoko egun urbiletan, bihar, Gero, erraten digute aldi oro, baina eh, barakigu eman, gero dionak bego dio. Aekak, ogoita mar mila ordu klase eskainiko ditu mila eta elduri Euskara ikasi edota hobetzeko. Baina hori langileen prekaritatearen kondu, intzoliden koordinatzaileak azaldu duenez. Aurten eh, aekak, ogoita mar mila eh, ordu kurtso eskainiko ditu berriz ere, mila laueun bat ikasle Euskara ikasteko eta hobetzeko e, aukera e, izanen dute, baina lan hau egiteko diru laguntza duinik e, ez dugu. Langileak, e, bada langileok, prekaritatean segitzen dugu. Ikasleek herriko hizkuntza ikasteko beraien sakelatik kurtsoak pagatu behar dituzte, beka sistemarik ezpaita deneri e, zabaldua gaur egun oraindik, eta aekak aldarrikatzen duen urrun gira oraindik e, gaur egun. Udaleko karazo ekonomiko larriak ditu, herriko etxek ezpaitituzte behar einean diruztatzen besteak beste, maili borda Bai, argiki. Aixiek eh, erriko etxen gaitasunean da, edo elkargoa rentzat, basena farroa eta siburua baina kostaldik guzia, gu, guzian eh, erriko etxen gaitasun bat da aldiz gehi uh, eh, errikoetxak ez dira bortxatuak, eh, ez da legerik bortxatzen dituztenik. Uh, orduan, udalekuk zerbitzu bat eskaintzen die, me eskaintzen, da zinez hitz egokia, zenta haien erriko aurrak errezibitzen ditugu, baina haiek badute haien erriko zerbitzua gehienetan ere paraleloan, eta haiek erraiten digute, baguk ezin dugu dena dirustatu, ari gira badugu gure errikoa isialdilekoa, entzuten dutana ere, lehenik, uh, lehen indar bat da errikoetxaren baktetik, baina ez ba, baguk ere aktivitate hori egiten dugula, eta guk ere haien erriko aurrak errezibitzen ditugula. Egun, bai haien erriko zerbitzuak dirustatu behar dituzte, baina udalikurena ere. Eta Euskal Edabideak ere prekaritate egoeran gira, dirulaguntzak espaitira Frantses Prentxaren einekoak, Simun Kajek Euskal Irratietako presidentea. Euskarak eh, pairatzen duen niklosia egoera orokoa, edabideen arloan ere gertatzen da. Behar, behar da, Frantses prentsari esleitzen zaion diru kopurua euskarazko prentsari ere emaitea. Zenbatekoa dira France Bleu eta France Roi eta Bideeri emaiten zaizkien laguntzak. Euskal Iratieri eta Kanaluderi emaiten zaizkien nei konparatuz. Zenbat diru sartzen da zuduesten publizitate instituzionalaren bidez eta zenbat berrian epar euskal erriko izan eta puntua eusen edota errian. Euskararen eta Euskalgintzaren egoera kritikoa plazara eramanen du Euskal Konfederazioak baionan eginen duen manifestaldiarekin. Apirilaren ogoita bian izanen da hori azterketak Euskaraz, Euskarari trabarik ez eta Euskarak bizi behar du lema nagusiekin.